bu dava, bu dava nedir? Bu dava elestü bezminde ikrar, bu dava mektebi irfanda biter, bu dava imanla yapılır imar, bu dava tefsir Kur'an'da biter. Bu dava ilimdir, bu dava kitap, bu dava kutsaldır, bu dava sevap. Bu dava düşünce, bu dava hesap. Bu dava ölçüde, mizanda biter. Bu dava büyüktür, uludur ulu. Bu dava tekbirle, takdirle dolu. Bu dava hakikat, marifet yolu. Bu dava sevgi vatanda biter.'' Bu dava salihi süleha sırrı, bu dava şehidi şüheda sırrı, bu dava sitre-i münteha sırrı, bu dava ta arş-ı rahmanda biter. Bu dava seherde doğan tan demek, bu dava reyhani imtihan demek.'' Bu dava hak İslam, yurt, vatan demek. Bu dava okuyup yazanda biter. Bu dava okuyup yazanda biter. Bu dava tefsiri Kur'an'da biter.